Kaixo egunon guztioi. Zalantzak, galdera ikur handiak, berriz ere energia nuklearraren ingurukoak. Garoinaren behinbetiko itxierak maiganean jarri du, ene garren aldiz, nuklearen eztabaida. Eta guk galdera nagusi eginez zabaldu nahi dugu gaurko saioa. Posible alda energia nuklearrik gabe bizitzea. Euskadi Irratian Faktoria Gorka Otaegi Nuklearen hauziak eztabaida biziak pizten ditu, adituak eurak ere ez dira ados jartzen zentral nuklearren bideragarritasuna, energia iturri berriztagarrien ahalmena, energia enpresen oligopolioa, Galdera asko mai gainean eta guztien gainetik energia adituak bi talde kontra jarrita manatzen dituen aspaldiko galdera potoloa. Bizi algaitezke zentral nuklearrik gabe, Amai arte egunon! hon. Egun gorka, ba, galderan hori egiten diozun horren araberako erantzuna jasoko duzu. Urteetan energia nuklearra gaitzeztu izan dutenen aurrez aurre, aukerarik egokiena gizarte modernoak duen behar izan energetiko handiari aurre egiteko, energia nuklearra dela defendatzen dutenak daude. Igor Peñalba Fisikari nuklearrak eta EHUko ingeniaritza eskolako irakasleak behin baino gehiagotan adierazi digu Euskadi Gratiko mikrofono hauetan, zergatik defendatzen duen berak energia nuklearra e, hemendik eta berriztagarriak guztiz garatu arte, zu ba, erabili daiteken ingenieritza teknologia bat da. Eta e, nire ustez, erregai fosilak erretzea, baino egokiagoa. Arriskuak ditu, eta fokusimak e, argi utzi du, baina abantailak ere baditu. Eta mm. nire bare horretan ba, handiagoak dira arriskuak baino. Izan ere, Igor Peñalba fizikari nuklearraren ustez, gakoa egun dugun energia kontsumo handia da. Bere iritziz, oraindik ez dugu garatu zentral nuklearren leku hartuko lukean energia iturri bideragarririk. Argudio honen adibide gisa, Alemanian gertatzen ari den kontra esana azaltu dugu. Nuklearrak entzen baditugu, e, eh, ziurazki egingo dugu, ba, eh, Alemaniak egin duena. Ordezkatu nuklearrak ikatzez eta e, erregai fosilez. Beraz, aldaketa klimatikoa bortitzagoa izango da, beraz, okerrera egingo dugu. Berriztagarriekin ez dugu azetzen gure energia bete beharra, eta zoritxarrez, ba, berriztagarrekin egingo <laughs> alizango balitz, ba, ederto. Baina ezin da, orduan egin dutena da, e, zentral nuklearrak itxi eta ikatza eta beste erragai fosil batzuk e, erabiliz, ba, ordezkatu energia iturri hori. Eta kontua da lehen, eh, Alemania esportatzaile netoa zela, eta e, zentral nuklearrak itxi dituzten momentutik orain importatu egiten du e, elektrizitatea, eta ba, e. ez etxegarrin hori importatzen dion, da, ba, Frantxe. Frantziako zentral nuklearrak alegia inportatzen du. Peinalbaren aburuz onelako kontra esanek erakusten dute oraindik ez gaudela prestatuta nuklearrak albo batera usteko eta azpimarratu nahi izan du nuklearren alde egoteak ez duela esan nahi energia berriztagarrien aurka daudenek. Nuklearren alde gauden gehienok berriztagarrien alde gaude, hau da, askotan e, ba, eta e, bat abestaren kontra jartzen duzu edo nuklearra edo berriztagarria, eta hori ez da horrela. E, nuklearren alde gauden gehienak, <laughs> guztiak esan nuke, berriztagarrien alde gaude, eta ba, jakin badakigu nuklearra dela transiziozko energia iturri bat, eta gure etorkizuna berrizta garretan dagoela. Hmm. Eta e, ekologistatzat daukan dik nire burua, eta ba, esate baterako James Lovelock gaiaren, e, gaia teoriaren e, sortzailea, ekologia e, munduan zera guru bat dena edo Greenpeaceen sortzaile izan zen Patrick Moore, ba, ba, oiek energia nuklearraren alde daude. Eta horrek ez du esan nahi berriztagarrien kontra daudenik, beraz, berriztagarriak bai jakina hori da etorkizuna, baina hoiek garatu arte, ba, OB nuklearra erregai fosila baino. Berriztagarriak bai jakina, hori baita etorkizuna, baina horiek garatu arte OB nuklearra erregai fosila baino. Hau izango litzateke beraz energia nuklearra defendatzen dutenen iritzia. Santiago Ochoa Deribe, Goiener elkarteko zuzendaria eta merkatu elektrikoan aditua egunon. Egunon. Zer iruditzen zaizu? Posible alda zentral nuklearik gabe bizitzea? Bai, posible da, baina, bueno, e, igorrek nola beitare baitare badoko arrazoia. Ja. Azken finean, e, ze baldintzekin edo ze egoeretan biziko gara nuklearri gabe. E, adibidez, pasaden urrian gertatu zen bezala, e, frantziatik normalean beti energiko puru bat importatzen ari gara, eta e, hor egon zan gabezi bat, ezin izan gendu nolabait energia ekarri, eta ez ekartze horrek, suposatu izan zuena izan zan Espainiako merkatuan prezioak e, igotzea pila bat. Orduan, e, galderan ere ikuspuntutik zabalago izan beharko lera e, izango beharko zan beti. E, pres gaude e, gure energiagatik gehiago ordaintzia porque posible bai badala posible gaur egun nuklearri gabe bizitzea. Egon gea nuklearri gabe e, iraganean e, ba, eta bai aipatu duen bezala e, igorrek adibidez Alemanian gertatu mendana izan da e, erregai fosile gehiago e, jarri izan behar direla sistema elektrikuan gure demanda gure kontsumoa asetzeko. Ordun gaur egun ez gaude prest euneko euna gaur 2007, euneko euna e, berriztagarritatik nola baita asetzeko, eta e, planteatu inbernan edo ondo diseinatu inbeharko zana izango zen e, da transizioa puntu hortaraino. Orduan betikoa, ba, presak nola egiten dan, zertara gaude prest, mm. gaude prest baita ere gure kontsumua, kontsumitzaile bezala baita ere nola bait murrizteko gure demanda, gaude hortarako prest, galdera asko dira. Mm. Baina, bueno, berez, bai, posible izango duzu, oraindik ez gaudela prest, euneko eun energia tagarriekin hornitzeko, hori bera esan du Igor Peñalba fizikari nuklearrak ere. Bai. Zergatik ez dago prest? Den teknologia ez dagoelako garatua, ala behar adina inbertsiorik ez delako egiten energia berriztagarrietan? Bueno, e, pixka beti bezala danatarik. E, alde batetikan, e, bueno, oain dela hogei urtetik onea, ba, garapen teknologikoa izugarri izan da berriztagarrien ingurun. Ordun gaur egun, iaia, bai esan daiteke, e, teknologi, teknologia berriztagarrikin gertatzen dana da, beti mix bat edo nasketa bat e, bultzatu inberda. Ezin dela bakarrik e, konfiantza jarri a, eh, argindar teknologian, oinarritutako teknologitan, edo aizerrotatik jasotzen dugun argindarra edo geotermiatik edo urjauzietatik baizik eta izan behar dau dana batera zergatik azken finean ba eguzki ez daukagulako gauez <laughs> hori da oso oso nabarmena baina hoizearekin gertatzen zaigu gauza berdina eta gure kontsumo nolabait ba bueno ba e, eredua ez du nolabait ez da tor bat e, produzitzen edo koizten den sistemekin. Ordun, geroz eta berriztagarri gehiago sistema elektrikoan, ba hobe, baino e, diseinatu behar da baita ere olako oreka eta e, kentzeko e, bati bat eta mm-hmm. zein ematen diogun lentasuna zek teknologiai baitaren nolabai desagertzeko sistematik batzuk nahi dute e, nuklearra izatia lehen atera beharko sana sistematik betze batzuk beste batzuk egiten dute apostu erregaiz fosilen aldetikan. Mm -hmm. Zeren hoiek bai eragina zuzena aldakita klimatikoaren. Beraz, beraz zuri entzun da ondorio estatu dezakegu momentu honetan energia nuklearrak kenduko balitz argindarraren faktura nabarmen igoko litzaigukela. Bueno, nabarmen segurazki ez, yes. baino gertatuko zitzaiguna segurazki zertxo bat bai, baino bati bat ondorio zuzenena izango zan aldakete klimatikoaren alden egiten ari, ari diren esfortzuak, zen Espainia mailan egiten ari diren esfortzuak dira kontrakoak, e, ez da bermatzen CO2 isuriak nola baitu murriztea, baizik eta kontrakoa, zeren daude diru laguntzak ikatza erretzeko, bertako ikatza, orduan mantentzeko lako zentralak e, martxan, orduan e, eh, hor aurkitzen ari garena, ba, ba da, da kontraesan handia, zeren alde egiten da apostua nola bait klimaren alde, baina bestaletik kan ba, da e, bai katzarretzea eta beste erregai fosilak. Orduan maio hortan e, daukagu baitare ez da e, teknologia asunto bat, zeren bultzatu daiteke ba, bueno, pixka pentsatzen horizonte hortara begira euneko euna e, tagarrien estenatokin bait lortzea, baizik eta bide hortan zer egiten dan. Eta zer egiten hortan ez da bakarrik teknologia baiziketak araguak edo pixka gobernutik, gobernu ezberdinetatik zer egiten edo zer bultzatzen ari dan. Mm. eta bide horretan hain zuzen ere, energia berriztagarrieak sustatzeko, garatzeko bide horretan, esan duzu, e, zer egiten den gobernutik hain zuzen ere, Espainiako gobernutik, hori garrantzitsua dela. Ostopo moduan interpretatu zen e, eguzkiaren zerga, e, horrek ere zer esan handia eman zuen. Mm. E, zer da ze bai. zehazkita, zertan e, ostopatu du energia berriztagarrien garapena, eguzkiaren energia kasu honetan? Bueno, bati bat izan da eh, sistema elektriko mailan orokortasun batetik ez du asko ostopatzen egia esan da. E, izan da bati bat e, negozio eredu bat nolabait gelditzea zeren enpresa hundiei ezitzaien interesatzen nolabait olako ereduak ba, hain azkar garatzea merkatuan. Zeren nolabait haien e, tartazatia mhm. galduko, galdotuk, galduko zutelako. Ordun sortu zan hor, eguzki zerga edo deitzen dana, eta, eta bati bat nolabait, ba, bueno, ba, ikara sortzeko, sartzeko, kasu hontan ba pertsonengan eta horrela ba uh, ez du pena merezi adibidez autokontsumoa itea eta hola eta ba kasu asko nun autokontsumoa da komenigarria eta bideragarria mhm. Bueno, adibidez, ideia bat egin dezagon, zeguk gaur deitu dizugu batez ere argi pixka bat jardi ezaguzun energia iturri desberdinenan anabasa honetan, ezta? Bai. Esate baterako, Euskal Herria bezalako herrialde bat asebetetzeko sortu behar den energia guztitik, zenbat jasotzen dugu energia nuklearretatik? Zein da proportzioa momentu honetan? Bueno, e, sistema elektriko mailan ez da berizten, e, eh, bueno, provintzi bakoitzen pixka zer da jasotzen duna, izaten da normalin egiten dira balantzeak ba, estatu mailan. E, bai dakiguna da e, e, kasu honetan adibidez egoalden zenbat edo bueno eh, euskadin kasu zehazki zeren nafarron ezberdina da e, euskadin adibidez e, sortzen ari den berriztagarritatik e, sortzen den energia da uneko zazpia beste guztia ez da berriztagarria. Euneko zazpi bakarrik. Bakarrik. Beste guztia, e, eta ez bada berriztagarria, ez da bertakoa. Ez bada bertakoa, kontsumitzen deguna, nolabait, diru hori kanpora dijoa. Vale, ordun guretzat hori da ja e, arazo bai ikaragarria zeren azken finean kontsumitzen gure argindar faktura gure gas faktura e, gure kotxea gasoleiz e, gasoleoz betetzen degunen diru hori ez da bertan gelditzen, bakarrik zergak izango direnak, baino beste guztia juten da kanpora, eta kanpora izan daiteke, ba, estatuko beste koizlei, edo, kas, eh, kasu gehienetan, e, eh, Espainetik kanpo, bale? Orduan, ba, bueno, hori ja, arazo, arazo oso latza da. E, hori esan da, e, kontutan euki behar da, adibidez, e, Espainia mailan e, pasaden urten, ia, euneko kontsumitu inzan, argindarrez, euneko berrogeia, e, garrietatik e, sortu zala. Ordon, e, claro, e, egoalden baldin euneko zazpi baten e, eta beste beste erkidotan, euneko berrogeian, sekertatzen gertatzen ari da? Ba, erkide askotan, es, eh, sortzen ari dela berriztagarria asko eta gure kasun Euskal Herkidego mailan ez dela bat ere egiten eta ez dela behar den esfortzoa egiten eta bueno eta horren daukarren ondorioa aldaketa klimatikoaren inguruan. Beraz Euskal Herria Euskal, Euskal Autonomia Erkidego hobeto da bai, bai. atzetik doa energia berriztagarrian estatuko gainerako erkidegoekin alderatuta bai, euneko zazpi eta euneko berrogei hor alde handia dago. Oso handia. Oso handia, eta hori da batez bestekoa, zeren adibidez, e, jun zaitezke, ba, holako, ba, dakit, Soria provintzia batera, eta Soriak ekoizten du behar dun baino gehiago, eta dana barrizta garritatik. Orduan, eh, kasu batzutan, euneko euna pasatzen dute, Nafarroko kasun, sortzen dana izaten da uste, gaur egun euneko mm. gehia, osea, baien kopurua, behintzat, badago, hobeto bideratuta, hogei, hogei, hogei, eh, konpromezu, Europar mm. datozen konpromezuekin. Eta, eta nuklearraren proportzioa zenbatekoa izango litzateke? E, urtean zehar izaten da uneko hogeia, hogeita lau, oin... Ari gara estatuaz, ez da estatuaz, momentu bai. Orduan, klaro, pixkat guk nola baita asetzen deguna, pixkat jatorria, nagoen nuklearretik e, e, jasotzen ari garena, ba, kopuru hortan egongo zen. Mhm. Eta gainontzeko energia, adibidez Euskal Autonomia Arkidegoan esan duzu, uneko 7 e, e, iturri e, energia berriztagarriak sortzen dituzten iturrietatik datorrela. Bai. E, gainontzekoa, e, esan dugu, e, zentral nuklearra ere aipatu beharko nuke, hortik apur bat datorkigu gainontzekoan bai. nondik iristen da? Nola ba, osatzen da mapa? Bai, mapa izaten da bati bat nuklearrak, ikatza, e, gas naturala, deitzen diete e, ziklo kombinatuak, e, azken finean da diatermikak, baino gaz naturalezkoak, adibidez boroan daukaguna, mhm. e, hori izango zen bat. Hori da. Mm eta bati bat gero, ja izango ziren, ba, bueno, bati bat berriz Eta berriz arten, daude ur jauzietatik datozenak, aizerrotatik, izango ziren haundienak, kopuru haundienak, eta gero txik, e, ja kopuru txikitek, no, portzentaia txikia e, izango ziren bai fotovoltaika eta termosolar ditzen dana. Mm Bueno, garoñaren itxiera ospatu egin du, goiener e, zuen bai. elkarteak. energia kooperatiba, bueno, energia berriztagarri ez, ornitzea bultzatzen duen kooperatiba da, goiener, eta garoñaren itxieraren, bueno, ba, alde ona azpimarratu duzu, ez da batez ere, zuen elkartetik. Bai, bai gure kasun, goien erraldetikan, azken finean garoina zeizan da, alde batetikan, bueno, pf, eh, irakurketa asko daude honen ingurun. Guretzako, ba, bueno, ba, nuklearra eh, Euskal Herritik gertuena zeona nola baitiztea. E, eh, guretzat, azken finean segurtasun puntu batetik, e, lasaitasuna e, orain ba, bueno, asko gelditzen da, ba, bueno, ba, e, desmantelazio horren ingurun egin behar diren gauz asko, urte asko geldituko dira. E, mm, gai horren arira, barkatu etetea, baina gai bai. horren arira joiztu entzule batek galdera babidari dugu. Bai. Nork kudeatzen ditu eta zein da ondakin nuklearren kostua? Nola gestionatzen dira eta nork ordaintzen ditu? Ba, ordaintzen ditugu kontsumitzaile guztion arten, gauza bat da, e, bueno, e, eh, kudeak eta edo bai, kombustible nuklear esaten dana, alde batetikan, eh, gure fakturetan egoten da zati oso txiki bat, horreintzen dala beti, eta hori da hola bideratuta enpresa bati, estatuko enpresa bat, enresa deitzen dela. Eta enpresa horren nolabete bete besteko zen gozen artean, ba, hona izango da, bireik usteetek gaur egun dituztela, bos mila milioi e, eurotako fondo bat, olako zentralak desmantelatzeko. Vale? Orduan, ja, gu nolabait betidanik ordaintzen ari gara kopurutxo bat olako gauzak mhm. kodeatzeko. Gero, ustez, 2006-tik aurrera, e, enpresea nuklearrak haiek berak, e, ordaindu behar dituzte baitare, e, e, erregai nuklearra kudeatzeko eta nola bai bideratzeko zer egiten dan horrekin, azken finean kudeak eta guzti hori haiek ordaindu behar dute. Beste gauza bada gero, enpresa horiek zer egiten duten, zeren azken finean, ba, enpresa nuklearren jabek dira eh, enpresa hundiak eta ez dira bakarrik ekoizleak baizik eta e, kontsumi, kontsumit, barkatu, merkaturatzaileek, mm -hmm. Orduan zer egin ba, haiek baitaren nolabait jartzea haien prezioetan, haiek nahi duten prezioak nolabait ba esateko, ba behar dugu hau. Hor egonda adibidez eztabaida, e, askotan esaten da, ba nuklearren itxiera datorrela edo e, etor daitekela gehiago, azken finean gaur egun e, jasotzen ari dilan ba zama oso handia zergan zerga mailan. Eta zerga horiek ezarrin dia 2016tik aurrera eta bueno, ba, hori hor hortik e, etorri da bati bat, ez eztabaida eta burruka enpresa elektriko handien arten eta gobernun arten. Eta zerga horiek eh, helburu dute besteak beste zabor nuklearraren kudeak eta? Hori da. Hori da esaten dutena eta hortara bideratuko bideratuko zan. Gero segertatzen da, ba, bueno, nola egiten ari deran, ba, esaten dian ATC-ak edo bueno, ba, biltegi horiek, eh, ba, bueno, erregai nuklear hori guztioi nola, nola esatzen dian, nola eraikitzen diren, e, bueno, hor Kastila-La daukagun eredua, ATC martxan jarri beharko zan, e, oain gelditu, geldirik dagola, zer egiten diren e, eh, mm, ondakin hoiekin, gaur egun uste dute, eraman behar direla Frantziara, Frantziara eramaten bandera nola eramaten ari dira, nundi pasatzen ari dira, Orduan, ba, galdera asko. Osa, badokagu hor, arazo bat, eta zenolako erantzuna mango diogu horri. Orduan, ba, bueno, mm, hori bai da oso kezkagarria. Mm E, goien elkartera bueltatuz eta bai. energia kontsumitzeko bestera batzuk aipatze aldera, esan dugulako hasieratik etorkizunera begira behar bada hortik lan egin beharko litzatekeela. Bai. Esan dugu energia euneko egun berriztagarria kontsumitzeko kooperatiba zaretela, bai. goiener. Zer esan nahi du horrek e, zehazki Santiago? Ze, atzo e, redakzioan komentatzen ari ginenean, e, batei baino gehiagori, galdera okurritu mm -hmm. zitzaion. Eh? Honek esan nahi du goien erreko elkarteko kide egiten maldi beharko energia berriztagarria kontsumituko dudala nire etxean adibidez? Bueno, hau izaten da betiko <laughs> galdera eta beti saiatzen gara nola bait behar den bezala argitu. Zeren e, fizikoki konsumitzen deguna gure etxean, berdin dio zegen ebe gauden, beti izango da, e, aipatu dudan lehenago, nasketa edo oi. Mix oi. Mhm. Orduan, mm, fizikoki heltzen dana, ba, beti izango da nasketa bat. E, orduan, gure lurraldean, bati bat, e, sortzen baldin bada, euneko zazpia berriztagarritatik, ba, seguraski fizikoki gure etzetara helduko dana, izango da kopuru hortan. Mhm. Zer da bermatzen da, na, olako merkaturatzen enprese motakin, goienerreko bezalako batekin? Ba, guk erosten deguna, jatorria berriztagarria izan dela. Hori da, e, bermatzen dana. Mhm. Eta berme horrekin bultzatzen ari dana, da mix hortan bultzatzea geroz eta berriztagarri gehiago izatia. Mhm. Hori da bilatzen ari dana. Orduan, kontsumo bidez, nola sortu eta sartu berriztagarri gehiago mix mhm. hortan eta horrela ba, berriztagarrin euneko kopuru hoi gutxinaka gutxinaka ba, igo. Hori da gure helburua. Eta ekoizle ere bazaretea? Alegia energia berreztagarria ere sortzen duzu be? Eh? Bueno, goiener eh, jaio zanen 2012 gure helburu nagusiena hori izan zan. Zeren e, ikusi genduen beste Europa herrialdetan zenolako ereduak eta bueno, ba E, martxan jartzen ari zian, bati bat e, jendea biltz, juntatzen zan, berriztagarrien proiektuetan inbertitzeko eta hori izan guretzat eredua eta hori iku, zeren ikusten gendun e, Euskal Herrin e, berriztagarri gutxi daukagu eta nahi dugu gehiago, ordun guk egingo ditugu. Justo korritu zitzaigunean hau, ba, bueno, ba, estatutik existitzen diren primak edo diru laguntzak, ba, olako produkzio gehigarritasun gei, bezala, e, ba, jasotzeko, ba, bertan bera gelitu zen, eta e, ez egon kortasun juridiko e, ikaragarria. Orduan, ba, bueno, e, hori bertan berak e, utzi zon proiektua, ezin izan dugu ekoiztu, gureko abuz, baino ja iaztik honea, asigea ja planteatzen, ja zelako proiektuetan e, sartu. Ba, adibidez, e, urjauzitan, edo arginda, e, barkatu, eguzki plakak e, autokontsumorako, olako proiektuetan ja aztertzen ari gara, zeren ez da bat ere erraza, eta hortan sartu, sartu negia. Mhm. Bueno, eta zuena bezalako elkarten agarrepenari esker, energia merkatuak pixkanak abada ere aldatzen ari dela, deritzotea ditu batzuek. Horain arte hiru enpresa handik, Endesa, Iberdrolak eta Gaz Natural Fenosak, kontrolatzen zuten merkatuan, zuena bezalako elementuak sartu direlako, ados altzaude? Mm, bueno, pizkanaka, pizkanaka, bai, goien sortu zenean, 2000-2000 mairu nazi ginen lehenengo kontratuak egiten, hogeita mairu lagun ginen, eta zen ezaken, bueno, hau, ba, gu, gu, gu geha, ez da? Azken mhm. finean ba, lagun talde bat, eta, bueno, ba, azken finean irigitarrak ezka batekin berriztagarrin aldea posto egin nahi eta, bueno, zabaltzen proiektua, eta gaur egun, ba, zazpi mila bazkide, egoalde mailan, e, sortzi mila kontratu ba geina, baino gehiago kudeatzen, ia ziru milioi eurotako e, fakturazio izan gendun, eta hau mm, sortu da nolabait herritarren e, gatik. Orduan, mm, segun eta zerekin alderatzen degun, ba, esan dezakegu, bueno, asko dago itxeko, oindikan, mm -hmm. baino, bada hor ibilbide bat. Eta, aipatu behar da, kooperatibismo mundun e, barne, Eh, lege, eta argindar man, eh, mundu barnen goien erraz dagola bakarrik, gu azpi mila bazkide gara, baina estatu mailan gutxi gora bera kalkulatzen ari gea ia eun mila bat lagun egongo garela. Orduan, mugimendu hau ez doa nola bait. E, naiz eta oindikan xume izan, badi joa aurrera eta gure ustez, ba, bueno, bere eragina badaukola. Eta etorkizuna, Santiago, nola imaginatzen duzu? Energiaren merkatua, Eh, merkatu horretan e, zer gaien da, zen horabideetan lan egin beharko genuke? Bueno, e, gustatuko litzaigukena, <laughs> izango zen, bati bat, e, nik uste lentasun hemen beharko geniokela, erregai fosilak e, kutsadura hundiena dituztenei, nola bai, ba, oiek bertan bera ustea, lehen bati bat ikatza. Mhm. Ikatza da momentu enten, isuri gehienak eta kalte gehienak egiten duen den baitare ingurumenen, eta baitare osasunen, bale? zeren hori baita ere demostratuta dau, zen olako kalte ekartzen dituen osasunan, eta ba, bat eh, eriotzak dauden urtean zehar, e, ba, bueno, ba, horri nola baita esateko horri esker. Orduan, eh, hori izan beharko zan e, lehentasuna. Erregai fosiliak lehen bai lehen bertan bera ustea. Eta pizkanaka, pizkanaka, sistema osoan nolabait diseinu bat eta benetazko esaten dana e, eh, pakto de estado, baina bueno, energi mailan egitea azken finean berriztagarrien e, garapena bermatzeko leku guztietan eta pixkanaka pixkanaka teknologi zaharrenak direnak e, eh, kutsa dura handienak dituztenek nolabait iztea lehen bailen. Eta, bueno, eta nuklearrekin, kasu honetan, baita ere, zehazki, pixkanaka, pixkanaka, baitzaron bere... Bastertzea. Ba, oise, ba, bastertzea, baino egin beharko dugu, nola nolabait, erritmo batekin bestela, ba, Alemanian bezala, gertaiteke azken finean, ba, bildurrez, ba, izten ditugula... Nuklearrak. Nuklearrak, eta bestatetikan, ikatza erre, azken finean, eta orduan, isuri gehiago... Aldaketa klimatikoa eta areagotu, ez da? Eta aldaketa klimatiko ez da Euskal Herrikoa da mundu osokoa. Orduan gure e, eh, nola bait, gure esfortza izan behar da beti globala. Gero, gero betikoa, ez da? Ba, bueno, pentsamendu edo analizia globala, baino gero ekimena ekintza lokala bihurtzea. Alemania ipatu dugu, 2008 birako iragarri du Merkelek, e, bertako zentral nuklear guztiak itxi egingo dituztela, herrialdekoak. Mm. Horrelako erabakiekin, garoinaren itxierarekin, eta bizkanaka joera bihurtzen ari den itxieran kontuenekin, esan ezak egun nuklearren aroa amaitzen hasi dela, Bueno, nik uste egungo teknologiarekin, nik uste baiet zeren. Azken finen eh, ah, ez daukate harrera gizarte mailan niko ez daukate harrera honik, eta nire, nire ikuspuntutik bai. Baino hau da betikoa, gauza badak eh, zerbaiten e, kontra jartzea, baino egin behar dugu esfortzun diena zerbaiten alde, mm -hmm. zeren bestela oso arrasada zatia nuklearrak ez ditugu lanai, eta bestaletik kan esatia, bueno, ba, zer egingo dezuzuk, mm -hmm. zer egingo detnik, nire kontsumo nola bai gutxitu azken fina justifikatzeko nuklearroiek ez ditugu labiar, Eta hori da, baitare galdera, ez dala ala bater erosoa, eta ez degula nola bait, er, mhm. er, e, nola gustatzen erantzutia. Orduan, e, nahi baldin baitugu berriztagarriak nola bait, ba, pizkanaka pizkanaka gure gure ikuspuntutik esfortzu izango barzan bikoitza nolabait gure kontsumoa nolabait e, arduratsuago izan gutxio kontsumitu guri bizi kalitatea mantenduz bale, Eta bestaletikan, ba, bueno, berriz tagarriak, geroz eta gehiago sartu sistema. <laughs> Ba, Santiago Ochoa deribe, goiener elkarteko zuzendaria, mila-mila esker, gure zarantza guztiak argitzea eta energia iturri desberdinen mundu honetan, ba, argi pixka bat, jarri diguzelako. Eskerrik asko, eta burren Es que casco